Njihov iman, njihova vjera neće biti potpuna ili će čak dovesti u pitanje svoju vjeru ukoliko kod sebe ne budu izgrađivali osobine o kojima govorimo. Do sada smo uz Allahu dozvolu, Allahu Đalla Vala, neka je sva hvala, govorili o osobini iskrenosti, također o čvrstom vjerovanju, odnosno objeđenju, o bogobojaznosti i strahu. Danas uz Allahovu dozvolu govorimo o također jedno prijekoj potrebnoj osobini. Jednoj osobini koja je ništa manje beznačajna dakle, od prethodnih. Ona je isto tako prijeko potrebna kao i što su potrebne prethodne spomenute osobine. Iskrenost, ubjeđenje, strah, bogobojaznost i sl. Nada mora da se nađe kod svakog vjernika i svake vjernice. Jer svaki ibadet kojeg vjernici čine Allahu subhanahu wa ta'ala ima tri temelja. Ima tri temelja. Ne može se činiti bez ta tri temelja, odnosno bez tri osobine. Tri osobine kod vjernika prate svaki njegov ibadet kojeg čini Allahu subhanahu wa ta'ala. A to je dakle ljubav, strah i nada. Ljubav postiče ga da čini ibadet, strah ga, dakle, plaši, i zastrašuje, pa ustrajava u tom ibadetu i također nada. Nada se nagradi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, nada se dobru kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa također ustrajava u tom ibadetu, u tim dobrim dijelima. Dakle, za svakog vjernika, svaku vjernicu, ova osobina nada u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nada u Allahu oprost, nada u Allahu nagradu koje je potrebna osobina. Jer svi mi, bez izuzetka, činimo grijehe. Nemoguće je da čovjek živi na dunjalu koja ne čini grijehe. Ahiret, džennet, on je čist od griješenja. Dok dunjaluk, kuća, na dunjaluku, ona dakle mora da bude ispunjena, ispunjena grijesima. Kao što je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Kullu beni Adem hatta, wa khiru hatta ine tawabun. Sve jedan Ademov sin, sve jedan čovjek, svako ljudsko biće griješi, grešno je, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju. Dakle, svi mi činimo grijehe, pa se nadamo Allahom oprostu. Svi mi činimo i dobra djela. Trudimo se, zalažemo, nastojimo da činimo dobra djela, ali zasigurno u tim djelima počisto bivamo manjkavi, pa se nadamo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam ta djela primi, da nam ta djela upotpuni. Nadamo se Allahovoj dobroti. Svi mi priželjkujemo Allahovu blizinu, svi mi priželjkujemo džennet, svi mi priželjkujemo uživanje u džennetu, gledanje u Allahovu subhanahu wa ta'ala, plemento lice, tome se, tome se nadamo. Zato prijeko je potrebno za svakog vjernika i vjernicu da kod sebe izgrađuju ovu osobinu nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov oprost, njegovu nagradu i slično. Međutim, zasigurno nećemo moći kod sebe izgrađivati ovu osobinu dok se ne upoznamo s njom. Dok se ne upoznamo s njom. Mnogi pogrešno razumijevaju nadu. Pa je počesto kod takvih prisutna, umjesto nade prisutno je puko priželjkivanje. Nada nije to. Pa u ovoj emisiji uz Allahovu dozvolu govorimo o značenju nade i spomenu nade u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegov oprost u Kur'an i Kerimu, Allahovoj subhanahu wa ta'ala, knjizi i sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Šta znači nada? Šta je značenje, ispravno značenje nade? Brojne su definicije islamskih učenjaka koji su pojašnjavali i govorili o ovoj osobini. Tako, veliki islamski autoritet i učenjak Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže nada je vodič koji vodi srce ka mjestu voljenog. Nada vodi srce ka mjestu voljenog, a to je drugi svijet. To je ahiret, ona uljepšava, nada uljepšava srcima put do svoga gospodara zbog toga što se nadaju svome gospodaru, zbog toga što se nadaju lijepom mjestu i uživanju na ahiretu, jeli oni i ustrajno idu ka svome gospodaru. Također je rekao Ibn Al-Qaim rahimehullahu ta'ala, nada je stremljenje srca i njegovo priklanjanje uz voljenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Što znači nadati se Allahu subhanahu wa ta'ala da svoje srce okreneš Allahu subhanahu wa ta'ala. Da svoje srce žudi za Allahom subhanahu wa ta'ala. Da stremiš, da žurno ideš ka Allahu subhanahu wa ta'ala i onome što se nalazi kod njega. Zatim dalje kaže prelijepe riječi. I pod nadom se misli prekidanje svake veze s onim što prekida tvoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala pod nadom misli se na prekidanje svake veze s bilo kim drugim, bilo da je riječ o ljudskoj dakle osobi ili nekakvom dunjalučkom dobru, prekidanje veze sa svim tim ukoliko te to prekida od Allaha subhanahu wa ta'ala, ukoliko te to odvraća od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ispravna nada, stremljenje, žudnja za Allahom subhanahu wa ta'ala. Ukoliko te nešto odvraća od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ti nadaš se Allah će ti oprostiti, Allah će ti se smilovati, Allah će ti ukazati svoju dobrotu, Allah će te uvesti u džennet, a ti polahko se okrećeš od Allaha subhanahu wa ta'ala ka drugima. Kakva je to nada? To su samo puke želje. To su samo puke i puste želje ispravna nada u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov oprost, njegovu dobrotu, njegovu nagradu jeste da prekineš vezu sa svim tim što prekida tebe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Rečeno je također nada je smirenost pri iščekivanju željenog nakon propisanog poduzetog dijela. Šta znači nadati se nečemu, ispravno se nadati nečemu? Znači da si smiren u iščekivanju tog željenog tog što želiš da ostvariš nakon što si poduzeo sve od sebe. Nakon što si učinio ono što ti je propisano, da bi postigao to željeno, onda si smiren u iščekivanju, u iščekivanju toga. Također je rečeno, nada je vezanje srca za voljenog. Također je rečeno, za nadu da je to pouzdanje u dobrotu Allaha subhanahu wa ta'ala. Rečeno je nada je žudnja za Allahovom dobrotom i njegovom milosti. Dakle, pod ovom prijeko potrebnom osobinom za sve nas, pod nadom podrazumijeva se vezanje našeg srca za Allaha subhanahu wa ta'ala, radovanje i iščekivanje Allahove dobrote, osjećanje smirenosti, radosti, spokojnosti, sigurnosti, u iščekivanju Allahove subhanahu wa ta'ala dobrote, njegovih blagodati, njegovog, njegovog davanja i njegove plemenitosti. Dakle, da svoje srce vežemo za Allaha subhanahu wa ta'ala, da poduzmemo ono što nam je Allah jalla vala naredio, što traži od nas kako bismo zadobili njegov oprost, kako bismo zadobili njegovu milost, kako bi nam on ukazao svoju dobrotu, da poduzmemo i da onda se radujemo, da budemo smireni, spokojni i da radosno iščekujemo dobro od Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu, njegovu milost. Budemo li iščitavali Allahovu knjigu Kur'an i Kerim, naići ćemo na brojne ajete koji govore na različite načine o ovoj plemenitoj osobini, o nadi, u Allaha subhanahu wa ta'ala, nadi u Allahu oprost, nadi u Allahu nagradu i slično. Ajet koji u Kur'anu najviše podstiče vjernika da ne gubi nadu u Allaha subhanahu wa ta'ala, u Allahov oprost, za kojeg, dakle, kažu mnogi komentatori da je takav. Na ajet koji najviše uliva nade u srca vjernika. Nade u Allahu oprost, jeste 53. ajet sure Zumer. 53. ajet sure Zumer u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, koji ste svaku granicu u grijehu prešli. Ne gubite nadu Allahu milost. La taqnetu mir rahmetillah. Ne gubite nadu Allahu milost. Inna Allahe jagfiru dhunube džamija. Jer doista Allah oprašta sve grijehe. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala el gafur, onaj koji mnogo prašta, i ar rahim, onaj koji ukazuje svoju milost svojim robovima. Mnogi islamski učenjaci i prije svega naši prethodnici rekli su za ovaj ajet da je to ajet koji najviše ulijeva radost u vjernička srca. Najviše daje nade vjernicima jeli u Allahu subhanahu wa ta'ala oprost i nagradu kod njega. Zašto? Pogledajte, dakle, u ovom kuranskom ajtu, 53. ajtu sure Ezumer, nalaze se brojne radosti za vjernika, I onaj koji poznaje arapski jezik, poznaje ljepotu arapskog jeli, stila i kuranskog stila u ovom ajetu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala na početku, o robovi moji, o robovi moji, doziva sve nas i pripisuje sebi, Allah subhanahu wa ta'ala sve nas pripisuje sebi, da bi nas približio, da bismo osjetili blizinu Allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar dakle i na takav način, da nas spomene zajedno o sebe. A onaj koji bude u blizini Allaha subhanahu wa ta'ala, zar će biti kažnjen, zar će biti osuđen na propast, zar će ga Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga udaljiti od sebe? Ne. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o robovi moji, ovi koji ste prema sebi se ogriješili, svaku granicu zla prešli, nije bilo ni jednog grijeha, a da ga niste učinili, la takne min mir rahmetillah ne gubite nadu u Allahovu milost. Ne gubite nadu u Allahovu milost. Bilo je dovoljno da se kaže la taqnatu rahmetullah. Nemojte gubiti Allahovu milost. Nemojte gubiti Allahovu milost. Nemojte da izgubite iz vida Allahovu milost, da se ne nadate Allahovoj milosti. I Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje još potvrdio mir rahmetillah. Kada Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu spominje one koji su se ogriješili prema sebi, prešli svaku granicu zla. Nije ostao ni jedan grijeh da ga nisu učinili. Nije ni ostala ni jedna psovka, a da i oni nisu izrekli svojim ustima. Nije ostalo ni jedno nevaljalo djelo da ga oni nisu učinili, isprobali. Kada Allah subhanahu wa ta'ala njima kaže nemojte ni pošto gubiti nadu Allahu milost. Zar da gube nadu Allahu milost, vjernici, muvahidi, oni koji istinski obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, a koji moraju pokad kad i da učinu grijeh. Jer nema bezgrešnog čovjeka nakon poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zar da oni izgube nadu Allahu milost? Nikada. Ne smijete gubiti nadu Allahu milost. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala zašto? Inna Allahe jagfiru dhunube džamija zbog toga što doista Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sve grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže inna Allahe jagfiru dhunube. Grijesi ovdje spomenuti su u množini sa određenim članom. Dakle, nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala inna Allahe jagfiru dhunuban već je rekao ezzunub. A u arapskom jeziku određeni član, ovo el ili ez u ovoj riječi, ima značenje sveobuhvatnosti. Dakle, doista Allah oprašta sve grijehe. Međutim, da bismo shvatili i da bismo bili ubijeđeni da kakav grijeh mi učinili, ukoliko se pokajemo za njega, da će ga Allah oprostiti, Allah ponovo potvrđuje, pa kaže džemijan. Džemijan. Inna Allahi jagfiru zunub, Doista Allah oprašta sve grijehe, džemijan sve, sve grijehe. Allah oprašta sve grijehe. Ukoliko se Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno pokajemo, ostavimo otičnog grijeha, čvrsto odlučimo da mu se više nećemo vratiti, kajemo se za njega, osjećamo bol u svojoj duši zbog tog grijeha kojeg smo činili. Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti taj grijeh. A ukoliko nije grijeh koji izvodi iz vjere. Ukoliko nije mnogoboštvo, ako se čovjek i ne pokaje za njega, postoji mogućnost da mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti i njega na ahiretu. Međutim, što se tiče velikih grijeha, što se tiče mnogoboštva, nevjerstva, čovjek se mora za to pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, grijesi koje Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti, ukoliko se čovjek ne pokaje za njega su širk, mnogoboštvo, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala prejasno na dva mjesta u suri An-Nisa, inna Allahe la jagfiru dhunubeđe, inna Allahe la jagfiru ejušrake bihi, wa jagfiru madune dhalike li menješa. Doista Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se čini širk, da mu se neko smatra ravnim, oprostit će ono što je manje od toga. Ali širk, mnogoboštvo, Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti oprostiti. Dakle, inna Allahe jagufiru dhunube džemija, doista Allah oprašta sve grijehe, misli se ukoliko se čovjek pokaje, pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala za te grijehe i ostavi se tih grijeha, inna Allahe innahu al gafur rahim, doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv, koji ukazuje tu milost jeli, svojim stvorenjima. Bilježi se da je Alija radijallahu ta'ala pitao ashabe o ajetu koji najviše ulijeva nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala milost, Allahu oprost. Pa smo spomenuli određene ajete da bi on rekao ajet koji najviše ulijeva nade vjernicima u Allahu oprost jeste 53. ajet sure az zumer Ibn Abbas radijallahu anhuma rekao je za ovaj ajet da je to ajetu Allahove knjizi koji najviše budi nadu kod vjernika u Allahov oprost. Također Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala rekao je ajetu Allahove knjizi koji najviše raduje Najviše raduje vjernika, vjernik kada ga se prisjeti, kada ga prouči i kada spozna njegovo značenje, najviše izaziva radosti kod njega jeste 53. ajet sure Ezumer, sure Ezumer o vjernici Reci, o moji robovi, ne gubite nadu Allahov milost. Ovi koji ste se prema sebi ogriješili, nipošto ne gubite nadu Allahov milost. Doista Allah oprašta sve grijehe, jer je u istinu on onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. Zatim, u Kur'an i Kerimu Ova osobina, nada u Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu milost, Allahu dobrotu, spominje se kao osobina vjerovjesnika, poslanika, dakle najboljih ljudi, onih za kojima se mi trebamo povesti u dobru, u tome ih dakle slijediti. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje Ibrahima alihi salatu slan spominje njegove riječi da se on okrenuo od svih drugih božanstava, lažnih božanstava ka jednom jedinom istinskom Bogu, dostojnom dostojnom obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala pa kaže وَالَّذِي أَطْمَوْ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ Ja vjerujem samo u onoga kome se nadam, od koga se nadam da će mi oprostiti moje grijehe na sudnjem danu. Ja vjerujem Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i njemu se nadam da mi oprosti moje grijehe na sudnjem danu. Također, Kur'an i Kerim spominje ovu osobinu, nadu Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu milost, Allahu oprost, kao također posebnu osobinu vjernika. Dakle, ne samo vjerovjesnika, poslanika, već i vjernika, jer Allah subhanahu wa ta'ala ono što je naredio vjerovjesnicima i poslanicima, isto je to naredio i vjernicima, njihovim sledbenicima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna alladina amanu wal ladina hađaru wa jahadu fi sabili lah ulaike jarđuna rahmet Allah wallahu ghafur rahim. Oni koji budu vjerovali i oni koji se budu iselili radi Allaha subhanahu wa ta'ala učinili hidru, premjestili se iz mjesta gdje ne mogu obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, ne mogu praktikovati svoju vjeru u mjesto gdje to mogu učiniti. I oni koji se bore na uzdizanju Allaha subhanahu wa ta'ala riječi, takvi se s pravom mogu nadati Allahovoj milosti. Takvi se mogu nadati Allahovoj, Allahovoj milosti. Također, Kur'an spominje i nadu kao posebnu osobinu posebnih vjernika, a to su učeni. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu kaže أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ Reci, zar može biti isti onaj koji svoje noći provodi na kijamu, stojeći u namazu, ili na seđdi, na najboljem dijelu namaza, strahujući od ahireta, strahujući od drugog svijeta, kakav će biti njegov ishod sutra završnica na drugom svijetu, na ahiretu i onaj koji se nada Allahove milosti. Zar može biti takav isti i može biti poput onoga koji se ne nada Allahovoj milosti, koji ne strahuje, koji je siguran sutra, jeli, otkazne na sudnjem danu i zbog toga ne klanja svome gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala nije obavezne namaze, a kamoli da klanja noću. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji znaju sve ovo i koji rade po ovome, Kul hel, jeste vi ledine jalemun, vol ledine la jalemun, reci, zar mogu biti isti oni koji znaju, ni koji ne znaju. Dakle, i u ovom Kur'anskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominje nadu, Allahovu milost kao posebno osobinu onih koji imaju znanje i onih koji rade po tom, po tom znanju, dakle, učenih i pobožnih ljudi. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu upozorava nas na gubljenje nade, nakon što je rekao u suri Zumer la taqnatu min rahmetillah ni pošto ne gubite nadu Allahu milost na drugim mjestima u svojoj knjizi Allah subhanahu wa taala upozorava na gubljenje nade u Allahu milost naprotiv spominje da to nije osobina vjernika već gubljenje nade u Allahu milost je osobina nevjernika. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala innahu la yai'asu min rauhillahi illa al kafirun. Prejasno. Doista u Allahu milost gube nadu samo nevjernički narod. Ko gubi nadu u Allahovu milost da mu se Allah subhanahu wa ta'ala neće smilovati, gube nevjernici. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Oni koji se ne nadaju susretu s nama. Oni koji ne priželjkuju susret s nama već su se vezali za Dunjaluk i smireni su na Dunjaluku. Misle da je samo život na Dunjaluku, da nema ahireta, da neće doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala i polagati račun za svoje riječi i svoja dijela, svoje radnje koje su činili na Dunjaluku. Naprotiv, oni misle da je samo Dunjaluk i smireni su na njemu. Takve i one koji su nemarni prema Allahovim ajetima, prema Allahovim znakovima, znamenjima jeli, i riječima također u Allahove knjizi, takvima ne preostaje ništa drugo do džehennemska vatra zbog onoga što su radili i zaradili na dunjalku. Dakle, oni koji se ne nadaju susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, koji su izgubili nadu u svetu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala gubljenje nade u Allahovu milost i njegov oprost učinio je osobinom vjernika, onih koji će nastaniti džehennem. Iz džehennema nikada neće izaći, naprotiv u njemu će vječno ostati. To je osobina nevjernika. Dočim vjernici moraju da žive i da umru s nadom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahov oprost, Allahov milost, Allahovu nagradu, Allahovo jeli, obećanje, na sudnjem danu da će nagraditi vjernike. Dakle, pod nadom misli se na vezanje srca za Allaha subhanahu wa ta'ala čvrsto i poduzimanje svega onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao kako bismo došli do Allahovog oprosta, Allahove milosti, Allahove nagrade. Pa kada poduzmemo sve te jeli razloge, sebebe, puteve, načine, činimo dijela koja nas vode do Allahovog oprosta i vežemo svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala, onda da se smirimo, da budemo smireni, spokojni i radosni, da se radujemo Allahom oprostu, da se radujemo Allahovoj nagradi, da se radujemo džennetu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ispravna nada. Na ovakav način se trebamo nadati Allahu subhanahu wa ta'ala i ne smijemo, ma kakav nas grijeh u toku našeg života na Dunjaluku spopao, mi, ga, mi upali u njega, počinili ga, Ako se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, ne gubimo nadu Allahov oprost, Allah će oprostiti taj grije. Kao što smo čuli, to je bila posebna osobina vjerovjesnika, to je također posebna osobina vjernika, pogotovo učenih i pobožnih, pobožnih vjernika i to gubljenje nade u Allahov oprost, Allahov milost ne smije biti prisutno kod nas. Ne smije biti svojstveno nama, već je to samo svojstveno nevjernicima. Zato قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri i da nas vrati Allah subhanahu wa ta'ala svojoj vjeri na najljepši mogući način, da se nadamo Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahom oprostu, Allahovoj milosti, da poduzimamo sebebe, razloge, puteve koji vode do svega toga i da budemo smireni, da radosno iščekujemo sutra sudnji dan, izlazak pred Allaha subhanahu wa ta'ala, susret s njim, njegovu oprost, njegovu milost, ulazak u džennet i najljepše društvo u džennetu, društvo Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam.